บุ๊กทูเจ็ดสิบทูจูปุชอบอยากมังอิงินกันเซสวาตุคุณอยากสูบบุหรี่ไหม apakah a n า a ingin merokok คุณอยากเต้นรำไหม Apakah Anda ingin berdansa คุณอยากไปเดินเล่นไหม Apakah Anda ingin berjalan-jalan ผมอยากจะสูบบุหรี่ Saya ingin merokok คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหม Apakah kamu ingin sebatang rokok? เขาอยากได้ไฟแช็ก Dia ingin korek api. ผมอยากดื่มอะไรหน่อย Saya ingin minum sesuatu. ผมอยากทานอะไรหน่อย Saya ingin makan sesuatu.